closer to. Remember. sy, as jylle daai weesie hoor, wat, is, wat beteken dit? Dit beteken dit is tyd vir treffers van Toeka tot nou, soos jylle elke week hierdie tyd uh, sal uh, luister, en uh, ja, uh, dit is ge specifiek gerig daarop om jylle in die naweek by te kry, so dat jylle regrik om gereed te wees vir die naweek wat voorlee, en uh, ja, hierdie is sommer een speciale naweek, wat ons uh, hierdie week vier en dit is paasnaweek en uh, eh, uh, eh, jylle moet versichtig wees op die paie. <laughs> Ek, ek, ek lees gister een ding raak wat sê uh, die mense moet baie versichtig wees hierdie naweek uh, want uh, van die mans gaan, uh, gaan syp en uh, dan gaat hulle, hulle vrouwens laat bestuur. So wees versichtig op die paie. Ja, nee, dit is uh, feit dat hierdie naweek uh, een van die naweke is wat die mense weggaan en een van die naweke is wat baie, baie, baie levens verloore raak op die paie, so as a belief mense, sit jylle safety belts aan, matigheid voor oor, rai rustig, jylle sal daar kom, moet nie jaag nie, He? is nie nodig nie. En die kies, dit is nou die gepreek, en een geseende uh, eh, paas naweek vir jylle, amal, in een paas week, paas tydperk vir julle amal, uh, vir hierdie uh, week wat voorleem. Ok, ek gaan nie tyd moors nie, kom ons speel dadelijk, ons beweeg oor na die <clears throat> speellijst toe. Nou, jy weet, hierdie, uh, ek, ek, ek breg elke keer as ek oor die ou praat, en ek sê altyd, uh, hierdie Albert Hammond, verlede, uh, hy, hy het so uh, uitgebreide veelzijdigheid, as liekieskrijver en ook kunstenaar. Hy is gebore in Gilbralta en, en dit is in mei 1944 en hy het horrestreffers vir verskillende mense uh, geskryf. Nou, aanvankelijk het ek toe twee liekies uh, eh, uitgekies <clears throat> van sy, uit sy uh, kamp, kan die mens het maar noem, en uh, ja, en ek was gereed om vir julle twee liekies, toe toe ek nou liekie stel wat op die speelhuis is, toe is daar uh, drie tekort. En ek sit toe maar op die groepe, oké, okay, die eerste drie wat inkom, uh, hulle sal ek in vrachies hier kom, die tweede een wat inkom is toe nog een uh, Albert Hammond, en uh, dit kom van uh, uit, uh, wat is die plek, Sannieshof, uit Sannieshof, en dit is Gerda Nieuwenhuysen. Nou welkom by die program Gerda, eh, ek hoop jy gaan die muziek geniet en eh, jou eie kees ook dan Albert Hammond, jy het gevra vir Peacemaker, die ander twee wat ek van hom gaan speel is eh, Down by the River and Everything I Wanna Do, I Wanna Do It With You. Ok, en uh, ja, ek sien Nieuwenhuysen, uh, jy, jy, jy, jy spel om dit is ongewoon, <laughs> maar dit is vir my gewoon. Uh, soos, soos jy om sê, uh, gewoonlik is dit een N-I-E eh, e, en een huizen is het met een Z achteraan. Hierin is sommer net een N-I-W-E, een nieuwe huis. Nieuwe huizen van Sanny's Hof. Oké, okay, nie wacht, ons het nou genoeg daarvan uitgebreid. Uh, ons, ga, ons is best om tyd te morsies, of weet jylle? dit is die groot, groot eh, ding. Tijd is baie kostbaar en mens kan nie bekostig om tijd so te mors nie. Om, uh, jy weet, heel tyd te babbel en te babbel. Hier is een muziekprogramm en ons wil graag muziek luister. <laughs> so, ek het wegval met drie van Albert Hammond. Ek, ek doen dit min dat ek drie van een kunstenaar op een program sit. Maar uh, ja, dit het net so uitgewerk vandag. Albert Hammond Down by the River, Everything I Wanna Do, en The Peacemaker, al drie uit sy eie pen uit. Hier kom hy. down so we spent a weekend out of town it's the tent on a patch of ground down by with a lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, "Come in, the water's fine down by the river, down by the river, down by the river." Said, "Come in, the water's fine down by the river." Didn't feel too good all night, so we took a walk in the morning light across the stranger's side, down by the river. Silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died, down by the river. Down by the river, down by the river. A silver fish lay on its side, down by the river. The doctor put his boat bed. He dozed us up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. And why do willows weep, said he, because they're dying gradually from the waste, from the factories, down by the river. Down by the river, down by the river. Why do willows weep, said he, down by the river. die. The reeds will wilt and the ducks won't fly. There'll be a tear in the otter's eye. Down by the river, the banks will soon be black and dead. And where the otter raised his head will be a clean white skull instead. Down by the river, down by the river, down by the river. Close the door, don't slam it. Let me be alone a while to give my nerves a rest. Whatever you do, I love you. No matter what you do, I love you. And I want to run after you, but I don't know what's best. If you will take good care of me, I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace I'll be the peacemaker. You will take good care of me, then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace, I'll be the peacemaker. Hours later, I hear the key in the front door. We look each other in the eye, a timid sorry pair. There's a little more conversation, just a little more conversation. The battle's lost, the war is won. I think we've cleared the air. You will take good care of me. I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. You will take good care of me, then I'll be your caretaker. You'll be the maker of the peace. I'll be the peacemaker. was hy, Albert Hammond, klein van statuur die oukie, maar uh, groot in muziekwereld, in die type muziek wat hy geskryf het, en uh, soos ek sê, daar is hordes wat uit sy pen uitgevloe het, en amal was treffers gewees, en vir hordes baie kunstenaars, wat hy ook, dit kom, die, die, die, die laatste een wat jy geluister het, die peacemaker, is uh, Gerda Nieuwenhuysen, van Gerda Sannies Hof wat hom aangevraag het, en sy het laat weet dat die fan is ongewoon, en uh, dit is haar getrouwde fan, en uh, sy was uh, dame of nie, soos hulle in Engels sê, uh, was sy Pinaar gewees, Gerda Pinaar, en, en, en, nog alle jare van Sannies Hof sy wereld. Ok, ons beweeg aan, en ons kom nou by een mannetjie, sy naam is, uh, uh, wonne, ja, weet nie wat is sy rechte naam nie, Buddy Holly, That'll be the day, dis a dekselse dag, dit sal a dekselse dag <laughs> wees, is die liekie geskryf dier Buddy Holly en Jerry Ellison, dit is uh, die eerste keer in 1956 dier Buddy Holly en The Three Tunes opgeneem, en toe weer in 1957 dier Holly en sy nieuwe groep The Crickets, uh, maar hy is baie meer gewuld gewees as Buddy Holly en The Crickets, as wat hy Buddy Holly en uh, in, in the three tunes gewees het. Ok, nou met wijdverspreide sukses het hy die liekies eh, opgeneem. Uh, baie ander weergaves is daarna en onder andere is die liekie as a demonstratieskyf wat dier die Quarrymen opgeneem is. Aha, en ons weet ons allemaal dat hulle het later in die Beatles onthaard. Buddy Holly, ons hoor, ons luister na That'll be the day. That'll be the day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your hurt loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday i will be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, uh, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say believe you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. that'll be the day. Buddy Holly, hy sê, dit sal die dag wees. En uh, ja, uh, hy was ook baie gewild in sy tyd en dit, hy was meer in die 50s as wat hy in die 60s was, so hy is my eerste bekendmaking met muziek, was, hy was hy een van hulle, een van die mense gewees, Buddy Holly, Little Richard, die klomp wat so geskreed daar die jare, uh, selfs die Elvis wat so geskreed daar die jare, hy, ons maas, en paas het ons, <clears throat> ons ouwers, het ons uh, verbied, baie mense was verbied om na die Beatles te luister, wow, hulle was te rof gewees, maar in elk geval, <laughs> ja, those were the days, sê hulle, ne, die Partridge Family, ek sê eers hallo, Annelie, Annelie van Rooien, daar van Kempton Park, jy en Kiewiet luister, jy en Kiewiet, hoekom hou ek altyd aan, as ek uh, jou noem, dat ek dink, uh, Andreas Kiewiet. Nou Andrei, jy en Andrei van Royen, daar van Kempton Park, jylle is ingeskakel. Ek dink Piet Venter is ingeskakel, hy het ook een van die freebies wat ek uh, voorgestel het, ek gesê kort drie plate, uh, hy het ook ene en ek, ek kon somme geraai het. Ek weet as ek om een pla, of as ek uh, vraag vir een plaat uh, suggestion, dan sal hy opkom met Then I Kissed Her, en dan uh, van die Beach Boys natuurlijk, en uh, ja, en dan ook, ek eh, weet, Joy Schwertley daar van Amerika in Surprise is die plek van Arizona, waar sy sit en saamluister. Um, uh, uh, uh, uh, toch, <laughs> Kronstadt, Kronstadt, Louisa, Heinz Meyer, jy is ingeskakel, ek hoop jy geniet die wat jy hoor, maar jy geniet altyd wat jy hoor. Ek weet jy, muziek is wat jy van hou. Ok, ek het gesê die Partridge Family, nou die Partridge Family, hulle was een familie, een televisieprogram, wat geskoe is op een muzikale familie, The Castles, so die Partridge Family en die Castles uh, was uh, het een connectie gehad uh, in Amerika waar die ses kinders en die ma samsing vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die Likie Indian Lake bekend gemaakt het. Ok, twee van die acteurs in hierdie verhaal is self ook uh, sangers in hulle eie recht en dit is David Cassidy en Shirley Jones uh, wat elke solo as solo kunstenaars groot treffers die lucht laat sien het. Die Partridge Families, wat dink julle?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 Hier by my klink het asof hy so wil, wil, hakkel, hakkel. Ok, nou ons het nou net genoem dat die Patridge Family die kousels op TV was eindelijk die Partridge Family was op hulle gebaseer. Nou kom ons luister dan na wat het die Kelsels voor een dag gebring en ek het genoem 1968 Indian Lake, The Kelsels. MUZIEK As hy dit was, Kousels, uh, eh, wat hulle speel, The Partridge Family, op TV 1968 en hulle het vir ons gebring Indian Lake, hulle grootste treffer in daardie TV reeks wat hulle gedoen het. Nou ja, ek het aanleed laat weet dat die, uh, die, die syne of die klank het geval vir een paar secondes gedurende die vorige plaat, soos ek vermoed het, en uh, so uh, uh, hou net vast en uh, eh, moet nie, moet opgeen nie, die syne sal seker, uh, eh, wel sy sê, dit is nou weer alright, maar so, nou en dan kan ons nie help nie, dit gebeur maar, uh, dit is uh, een van die uh, gremlins wat uh, op die lijne loop, wat uh, soos ons het noem in die, in die trein. <laughs> ok, uh, nou, Christopher, Christopher Frederick Andrews. Hy is geboor op 15 oktober 1942, Engels-Duitse sanger, liekieskrywer, wie sy muzikale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, Essex, in uh, Engeland geboore en het in die middel van die tienende jare sy eie groep Chris Rival and The Rivers gevorm. Uh, op 14 maart 1959 maak hy sy Britse televisiedebiet op die ou boy vertooning. Nou, ek weet, hy het syng ander lekkerlikies ook, maar die een wat ons vandag gaan luister van hom, is, um, sy bekendste is Carol O'Kay, hierdie ene is Yesterday Man. Uh, nou, eh, ja, hy en die volgende ene, uh, wat de nou, uh, ander ene is, ek sal hom aankondig na die, is al twee van my vrouse ginslinge gewees toe ek haar ontmoet het. Hierdie ene is in 1971 uitgekom, Chris Andrews, uh, Yesterday Man. I'm her yesterday man Chris Andrews en hy het gesing Yesterday Man en wonder of sy hom afgesê het dat hy Yesterday Man, I'm her Yesterday Man en hy is nie meer haar vandag man nie, hy is haar gister man. Eh? So, miskien het sy hom afgesê. Het was in 1971 daai en ek het nou net gesê daai volgende ene is ook een wat van my vrou se ginsteling plate was door in 19 toe ek haar ontmoet het wel ons het in 1974 ontmoet en ons is in 1974 getrouwd. Uh, ek denk ek het die eerste week na ek haar ontmoet het, het ek vir eh, Benina naaimachine gekoop en uh, ja, ons het eh, die eerste, welkom was die favorite ding ons, om, om die perhoef te rij, om en om en om die perhoef daar in die middenstad. En uh, ja, dan betek jy klimme mens uit jou kar uit en jy gaan doen window shopping. En ons het verby, wat was die plek? Het was een meubelplek gewees. Maar in die venster het hulle hierdie Bernina naaimachine gehad. En oe, sy het vir my gesê, oe, dit is mooi, jy weet. En uh, het sy die maandag verjaar, dit was die saterdagmiddag wat ons daai trippie gedoen het en maandag <laughs> maandagmiddag toe loop ek al by hulle huis in met die machine en uh, toe sy nog nie by die huis nie, ek sê toe vir haar ma, daar uh, dit is niet as in vir haar verjaarsdag en haar ma sê huh? <laughs> sy kon nie goed, ons ken mekaar twee dae en nou koop ek vir haar die ding, maar in elk geval uh, in sel, sy self Uh, toe sy by die huis kom van die werk af, toe was ek nie meer daar nie, toe het ek nou al gewaai, ek het hom net gaan drop daar so, uh, ma het later vertel, toe sy kon ook nie glo dat het haar is nie. Sy sê haar ma trek haar been. In elk geval, ja, dit is, uh, en uh, ek denk die oktober uh, het ons uh, toe al trouwplanne gehad en uh, ja, een bykie later toe ons getrouwd. Nou, John Paul Young is geboren op 21 juni 1910 1950 is een Skots geboore Australiese popsanger wat in 1978 wereldwaie treffers gehad het met Love is in the Air. Onthou jylle hom, lekker jyne. Uh, eh, en behalwe vir Love is in the Air, Young, uh, Duitsland en Nederland die top 10 kaart sukses gehad met Standing in the Rain en vier ander top 10 treffers in Suid-Afrika waaronder nummer 1 met I Hate the Music. Oh, dit onthou ek ook. En in 1976 en en Yesterday's Hero in 1977. Nou op 27 augustus 2009 is Young opgeneem in Australiese Recording Industry Association. Nou, dit is nou die ARIA Hall of Fame. John Paul Young, ons luister na o, ook Yesterday, die vorige een was Yesterday Man, hierheen is Yesterday's Hero. Lekker luister. Here is the news. tiempo después. When I walk down the streets, see the people who stop and as hy, <laughs> soos net in die ouda kan wees, ne, jylle hoor daar hoe gaan die gehoor te kere, die meisies bars in trane uit, soos hulle gil en skree, en onderklere in die, word op die verhoog gegooi, en, och, dit is net een narigheid, eh, is een malligheid, en uh, Elvis het ons daaruit uitgesê, toe die meisies ook so uh, wild raak, uh, rondom hom, hy, hy sê, al wat hulle wil hees, maar net een stikkie van jou. Hy sê, en dis wat hom vrek bang maak. <laughs> ja. Uh, die Beach Boys, Piet Winter, daar, Morletta Park, ook daar in Pretoria's wereld, spits jy oore. Dit is die een wat jy aangevraad, uh, eh, toe ons uh, die vloer oopgemaak het vir muziek. En die Beach Boys het begin as een sommer so garage band, jy weet bestuur dier twee van die Wilson broers, sy pa, Murray met uh, Brian, een neef van hulle, sy muziekachtergrond, om kreatieve richting te oorheers. In 1963 het hulle nationale bekendheid behal met een reeks top 10 treffers, wat een sydelike Californiese jeugdkultuur van brannerij, motors en romanse uitgebeeld het en later die California Sound genoem word. Brian het geleidelik sy inzette verminder, weens Christus gezondheid en uh, eh, dwellum misbruik, uh, wat die probleem was moet 90% of nee, ek wil daarom nie so groot gaan nie, uh, moet een groot gedeelte van daare jare se groepe. Die groepse commerciële momentum het gevolglik daaronder gelei en ondanks pogings om experimentere klank te handhaaf is hulle van deur vroege rock kritisie as archetype pop, pop muziek kopjats ontslaan. Nou die een wat ons nou gaan luister is die een wat ek altyd vir Piet speel en ons luister na And Then I Kissed Her. Jy weet toe sy nou nooit gekyk het nie. Toe ek so omdraai en ek sien na toe, stel ek een soentje. Ah, The Beach Boys, hier kom hy. MUZIEK eerste, die Beach Boys, hulle was baie, baie gewild gewees in daardie jare. Ja, is jammer dat hulle so tragies dan uh, moes ontbind en uh, wel, nie meer competerend kon optree as gevolg van hulle eie toedoen of van hulle lede sy eie toedoen. Mens voel jammer vir die rest van die groep. Die Trogs is een Britse groep vanuit die dorpie Antover. Antover in uh, die syde van Engeland, in 1964 gevorm, is etelike nummer 1 treffers het hulle voortgebring, het in uh, eh, Britannia en Amerika, waarvan die gewildste ene natuurlijk Wild Thing is. Nou, uh, ja, van hulle gaan ons iets luister, um, dit is With a Girl Like You, ja, Fell in Love with a girl like you. Uh, dit is die Trogs van 1964. Lekker luister. Lekker luister ook een wille groep gewees, eindelijk hierdie die trogs, is eindelijk, eh, wat noem hulle dit, eh, grotbewoners, hulle, eh, die, die groepse eerste naam was die troglodites, en uh, ja, um, ja, die trogs, hulle is monsters wat in grotte geblei het, hulle eet tot klippe, en hulle eet mekaar ook, as het nodig raak. Ons luister, with a girl like you, Oeps, waar het sy nou daar? you ouwer plate, soos ek altyd sê, is maar uh, kort plaatjes. Mens voor jy oor uitvees die plaatlaag gespeel en dan word jy omkant betrap. Ok, vir alles hy so in die middel van een, eh, eh, ek wat noem hulle dit, een klimaks uh, eindig, soos hierdie ene nou net gedoen het. Dit was die Trogs en ja, Louisa Heinz Meyer sê nou vir my, sy sê dit is een wonderlijke muziek, hulle genie die muziek, sy en haar dochter. Sy sê, uh, tot haar dochter sê dit, laat haar aan haar paarding. Nou ek weet Louisa het, uh, ek dink het was vooral oor naweke, het sy en haar man uh, destijds gesit en geluister na ou muziek en uh, dit was hulle favorite pastime vir die naweke en uh, hulle het so uitgesien na vrijdag, uh, eh, dat hulle dit kan doen. En uh, nou ja, dit wees net hoe muziek weer memories kan terugbring. Die dochter wat ook sê, dit laat haar aan haar pa dink, hierdie type muziek wat ons nou luister. En uh, ja, ek sê nog steeds, dit was die beste muziek gewees. En uh, sê groete aan jou dochter ook, uh, Louisa. En uh, ek is blij sy luister in. Uh, <clears throat> dat ons nog uh, van die jonger mense, <laughs> van die jonger mense, uh, jonger mense kry wat ook nog van hierdie muziek of hierdie type muziek hou. Right. Um, die mense wat nou op die draaitafel le, is die Kinks, hulle is een Engelse rockgroep van 1964 in Muswell Hill, Noord-London, is hulle daar gevorm eh, dier die broers Ray en Dave Davies. Nou, hulle word beskou as een van die belangrikste, invloedrijkste groepe van die 60ers of van die 1960s. Die Kinks, die een wat ons gaan luister van hulle, is Lola. Lekker jene, lekker jene, luister om, Kinks. down in Old Soho Where you drink champagne and it tastes just like cherry cola See you really cola She walked up to me and she asked me to dance I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola Banks en hulle het gesing of het hulle geskree oor Lola. Dit is een vrouwnaam, as ek het recht het, kan nie uitmaak veel wat hulle sê nie, maar uh, ja. Ray Edward Cochran, in oktober 1938 is hy gebore, 17 april 1960, sy oorlede, dit is nie baie oud nie, uh, eh, 38 tot 60 is 42 as ek recht het, of is dit? 32, nee, daar rond, wel, ja, 32, een Amerikaanse rock and roll muzikant, Cochran'se liekie soos 20, 20 Flight Rock, Summertime Blues, Come on Everybody and somebody, Something Else, het die tienerse frustratie en begeertes in die middel 50s en vroege 60s vastgevang. Hy het geëxperimenteer met multi-track opnames, uh, vervorm, vervormingstechnieke en oorklanke, Eh, selfs uh, op sy vroegste enkelsnitte. Nou Cochran het die kitaar, klavier en bas uh, tromme uh, gespeel. Sy beeld was een skerp geklede en aantrekkelike jongman met een rebelse houding uh, en, uh, van die 1950s. Um, ehm, nou ja, kom ons luister na uh, Eddie Cochran en die liekie wat hy vir ons bring vandag is Summertime Blues. I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler About a working all summer just to try to says, No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday why you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take two weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Eddie, Eddie Cochran en hy syng vir ons Summertime Blues. Ja, dat is geen geneesing daarvoor nie. As jy die Summertime Blues het, het jy die Summertime Blues. Nou, wat gaan ons nou na luister? Kom ons, ja, hoekom nie? Joy, jy sê so pas dat jy geniet het, en, eh, maar jy sit en wacht vir die uh, funny spot. Nou ja, uh, hoekom kan ons om die somme nou doen nie? Ons is omtrend halfpad. En halfpad is dit tyd vir funny spot. Nou, uh, uh, uh, ons het al voorheen geluister en ons het eindelijk baie al geluister. Nou, Wackhead, Wackhead Simpson. En die ene wat hy vandag het, denk ek, het ek ook, ook al voorheen uh, eh, opgehaad. En uh, dit is, I'm switching off your electricity. Hy klink asof hy vir uh, Eskom werk. As hy so die dreigement maak. uh, I'm switching off your electricity. Wackhead Simpson, kom ons luister en lach saam met hom. You know the you DB, know, the DB Yes. What I'm going to do is one by one, I'm going to say, okay, I'm not going to turn off the lights. Okay. And, and then I need you to flip the light switch. There might, okay, can do that, yeah. There might be uh, a few of them. Yes. Flip them all, okay? Yeah. Now I'm going to switch off all the plugs. <laughs> Make sure they're all gone. Hello? I'm looking for UD van Speak to me. This is regarding the electricity account. Yeah. Is It is still not received a payment, CSA. well, have you rectified the account? The 13,000? Yes. It's been logged. This was a new one logged on uh, last month. Because this has been pending for some time now. Yes, I know. It's been pending since January. Yes, I know. And yes. the, the, problem is that these things need to be paid. No. Yes. You need to sort out the account first. You know how it works is that... I know how it works. You read the account, my meters, and you put on 19,000 units onto my one meter that was never used. I logged that dispute in January. I've had Eskom out here now twice the auditors to read my meter. Oh, still not done. 19,000 units can never be used. There's an amount that needs to be paid. You're not paying the amount that is subscribed there, I sir. can't afford that amount. You pay the amount and then you lodge a claim against it if you have Bullshit. such a... Then you just keep the money and keep the interest. I have not used that electricity. There is a dispute outstanding. I have spoken to a senior officer at Jorison, up in Jorison Street. Yes. We relogged that fault. It is pending now again. It's been closed, sir. When? as of Friday. Bullshit. Yes, sir. and you see, the problem is now we're sitting with an amount that needs to be paid. Bullshit. Why does it close it if it hasn't been resolved? Sir, they've they've don't they've, talk nonsense to me now. Sir, they've said there's no issue here. <laughs> no issue. Yes. Bullshit. Sir, there's no issue. You what? the the outstanding monies needs to be paid and needs bullshit. to be needs to be paid today. Hey, bullshit. It needs to be paid today. No. There is an outstanding issue. Your oaks captured my meter wrong. People like you are using way too much electricity Bullshit. <laughs> in a time. You can come and read my meter. You no, can see what the meter reads now. It is never going to reach that amount today. Mm. You know what I'm going to do? I'm just going to shut your mm. electricity off, sir. No, you can't. Yes, I can. Because you have not. I've not used that electricity at all. Hold on one sec. I'll show you. Why? You, are at my gate. Are you going to show me there? No, I, we can. Everything is uh, computerized now. I'm going to turn off your plugs. I'm turning them off right now. Then you're going to hear from me. no way. F- turn it back on. Has it gone off? Turn it on. Has it gone off? Turn it on. Has your plugs gone off? Yes. There's a dispute outstanding with that amount. I spoke to a senior official. Hmm. You want to argue? I'll turn your lights off. Uh, no, I'm not arguing. I'm got a dispute oh, January. Blah, blah, lights, lights. I'm switching lights off now. <laughs> no. Oh shit! Is your lights working? No. Try the switch at the wall. Is your lights working? No. You want to argue some more? I'll switch off your stove and you got no cooking today. Stop. Come in, read my meters. They are way low. The meter that's the problem, child. Do you want to cook on gas tonight? <laughs> no, I don't want to cook on gas. I just want this resolved from your side. Okay, you see, you're not getting it now. Hold on, let me just switch a stove off here. <gasps> no, <laughs> One more saying, sir, and you're going to be having a cold bath tonight when I switch off your geyser. I just don't understand you. Ah, but there goes your geyser. <laughs> no. Is your house totally out? Yes. Yes. That is what you get for arguing with me. I'm not arguing. I'm trying to get something through. You know what? If you say, I'm so sorry for your attitude towards me, no. I'll put your plugs back on. I'm sorry for my attitude towards you. Oh, sorry, what no. is your name? Uh, it's Johnson. Yeah. Okay, okay. Johnson? I'm going to switch your plugs back. Okay, I'm putting all your plugs back now. <laughs> Hello. Yeah, they're on. Johnson. Oh, Are they working? Yes, thank you. Okay, pleasure. <laughs> Johnson, please understand. Are you arguing? Uh, no, I'm just wanting to get something. <laughs> Uh, is that an argue? No, it's not an argument. Okay, I'm going to switch all your plugs off again. Uh, Johnson, <gasps> please. Stop no. it. Come on. I see you've switched them off. Yes. this is, as I said, I spoke to the senior official at Robertson Street, the account. He came and he logged, got him to log and knew the complaints. Do you know who you're speaking to, the senior counsel now? Johnson. My real name is Wackhead Simpson. <laughs> <laughs> I don't believe it. Tell me, Wayne, do you know? <laughs> Uh, so the wife turned the plugs off. she was sitting there at your DB board waiting for my instructions oh, no. as I shame. plugs, and there they go hey, When can I meet you in person? <laughs> it, de- it depends how big you are, Wayne. Sorry? It depends. No, how- just to congratulate you. Yeah. yeah. Hey, don't mess with me. I've got the switch. I have the power. ja, mens wonen betekker of dit nie die manier is wat Eskom werk nie, en ja, ek wil nie te veel praat nie, net doe gaan my kracht af hier so, en ek het nog nie klaar gebroadcast nie. Nou, ok, ons gaan <clears throat> aan met die, die trant waarop ons uh, bezig was, en ons was bezig met lekker muziek, en dit is op die treffers uh, van Toeka tot nou, en uh, ja, dit sit julle in die naweek luim, vanavond direct, of nie direct, nie een uur na my, uh, om 6 uur, is dit Rudolf, die stasiebaas, uh, wat uh, dan op die lucht kom, en hy gaan vir julle doen, uh, op spoed, is sy programse naam, en dit is altyd op spoed daar so, die mense gesels lekker, die muziek is lekker, die, och, dit is so heerlijk om te sit en luister, uh, na die program wat hy vir ons bringt, so bly ingeskakel na hierdie program en uh, luister vir die uur na die uh, auto DJ wat vir julle dwarsdeer net muziek sal bring, dan kom Rudolf aan die beerd om 6 uur en uh, dan kan julle verder luister na hom, ek dink hy gaan deur van 6 uur, 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, ek weet nie hoe laat, <laughs> hoe lang hy aan gaan nie, maar hy gaan lang aan, en uh, hy, hy gaan lekker aan, oké, okay. So, wees gereed vir hom. Right, eh, Joy, terwyl jy nou gesit en luister het na die funny spot, het ek nou volgende op die draaitafel is jou ginsteling ookie. En ons praat natuurlijk van Sir uh, Harry Roger Webb. En wie is hy? Dit is Sir Cliff Richard op 14 oktober 1980, och 1940, 1980, shame, 1940, uh, 1940 is hy in Lakmeo in Indië is hy daar gebore, muzikant, acteur en uh, ja, sanger. Uh, hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 50s, 60s, 70s, 80s, 90s en sommer hier in die 2000s het hy ook nummer 1 enkelspelers gehad het. Uh, Richard se muziekloobaan het in 1958 begin uh, en uh, presteer steeds. Uh, ons het nou die dag gehoor van uh, wie is die groep Rolling Stones met Mick Jagger in die klomp wat weer een uh, treffer gemaakt het in diezelfde trant en in diezelfde enthousiasme as wat hulle vorige plaat en hy is al in sy 90 jare. Nou ja, Nou, tussen 1960 en 63 het Cliff Richard die Cliff Richard Show aangebied. Uh, en nou, vandag gaan ons na hom luister. En net om in, in pas te bly met hier die, uh, met vandag sy muziek, gaan ons uh, een van sy lekkeres luister. En dit is elke army ou staan nou op aandag. En elke army ou uh, verlang na die dag. I wanna give you 40 days to get back. I'm gonna give you, give you 40 days to get back. I'm gonna call up the gypsy woman on the telephone. I'm gonna tell her what voodoo, that'll be the very thing that I do do. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. i to tell the That will be the very thing that I do do. I'm gonna see that she'll be back home 40 days. Well, I was talking to the judge in private early this morning. When the sheriff came along and took me without any warning setting the charge up again, yeah. That'll be the very thing that'll hang ya. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. 40 days. 40 days. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. I'm gonna tell the world why voodoo. That'll be the very thing that I do do. I'm gonna see that you'll be back home 40 days. Well, I was talking to the judge about it early this morning. The sheriff came along and he took me without any warning. He said, I'm setting this judge up again, you but That'll be the very thing that I had. Come on, I see this you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. 40 days. 40 days. I wanna see this you'll be back home. do. see be back home be back home be back home Yeah. Hey, dit is een wat ons allemaal maar uitgesien het in 40 days, dit het hulle is een mikpunt gehad vir wanneer ons weer huis toe sou gaan. in die army. 40 days, dit is een groot geleentheid gewees daar die jare, vooral wanneer jy op die grens sit en jy het net 40 days. He? Maar 40 days is eindelijk nog een damn lang tyd wee, maar uh, ons het nie daar, in vergelijking met die drie maande wat jy daar boog gesit het, of die jaar wat jy uh, in, die, in die basisse kamp gesit het, uh, is uh, 40 days maar een druppel in die engemer. En dit is hoekom ons allemaal altyd 40 days so lekker gevier het. Het was een geleentheid gewees. Ok, die volgende ou op die draaitafel is Enrique. Enrique Iglesias op 8 mei 1975 as eh, eh, Enrique Muguel Iglesias Presler geboore. Die jongste van drie kinders was hy uh, eh, die sien van die Spa gewilde Spaanse sanger Julio Iglesias, hartebreker ou gewees, en wel, hy self is ook een hartebreker, en sy ma was Isabel Presler, uh, eh, bekende uh, Madrid mat maatskapelike werker. Dit is nie asof ek op soek was vir platekontrakt nie, het Iglesias later gesê, vanwee sy wortels het dinge net rondom hom gebeur. Uh, hy moes maar net inval en dit was op die kaarte dat hy dan nou eendag een uh, sanger sou word. Nou die een wat ons gaan luister na van Enrique Iglesias is Bailamos, so lekker Spaanse uh, ja, men sal nie sê rock and roll nie, is wel Spaanse, nee, ook nie Spaanse danse nie. Ek weet nie, hy het sekere dans van sy eie, maar is een lekker dans en is een lekker los, rock and roll type van een dans. Enrique Iglesias Bailamos. Bailamos. lekker een vir partijkies daai, en jy weet, ek is nie een expert so ver dans aangaan nie, ek het altyd net, ons het twee soorte danse gehad, uh, in my dag, as die plaat vannig is soos daai ene, dan is het een losdans, as die andersens, is het een vastdans, so ons het losdans en ons het een vastdans gehad, en dat ek daarom uitgemaak wat een wals is, dit het ek ook uh, min of meer geweet, en uh, ja, Hyen is ook net gesê, het een losdans, ek weet nie, uh, ek sê, type van een rock and roll etiek, ek, ek sien om in my geestes oog, sien ek hoe die ou al twee sy hande op haar skouwers sit, en dan, uh, waar hy sê, baie lamoos, dan uh, eh, uh, rik hy hom so links en rechts, en so amper soos een ballroom, type van een ding. Maar in elk geval, ja, nee, ons dans nie hier nie, ons, ons luister die muziek en ons genie die muziek. En uh, ja, die bezem gee nie om, as jy moet omdans, kan jy hom maar ronddruk soos jy wil. En, oké, <laughs> okay, die volgende op die draaitafel, Richard Wayne Pennyman. Aha, kan jy hom onthou. Uh, eh, 5 december is hy geboren, 1932 tot 9 mei 2020 is hy oorlede, professioneel bekend as Little Richard. Nou, ons het nou net Cliff Richard gespeel, en het jylle geweet, uh, Cliff Richard het sy, uh, wel, sy verhoognaam, sy, die, die Richard, het hy na hierdie ou, Little Richard, uh, het hy om na hom genoem, uh, hy, hy was aanvankelijk moos Webb gewees, Harry Webb, en uh, toe het hy sy verhoognaam Richard gemaakt, as gevolg van hierdie ou. Hy was een Amerikaanse sanger, pianist en liekieskrijver. Hy was 7 dekades lang, een invloedrijke verkeer op in populaire muziek en kultuur. Richard is die meeste gevierde werk wat beskryf word as die architect van rock'n'roll. En hy dateer uit die middel 1950s. Ja, hy kan ek tenminste sê, dis een rock'n'roll ookie hierdie. Eh, die middel van 1950s, toe sy uh, eh, karismatische, karismatische uh, <laughs> eh, vertoonkunst in, in, in die dynamische muziek, gekenmerk dier frenetische klavierspel, stampende maatslag en krachtige rasper uh, uh, koor. Die, uh, die grondslag gelever rock'n'roll. Nou, oké, okay. kom ons gaan aan en ons eh, begin om speel en die liekie wat hy vir ons bring, ons luister na Little Richard en ek het laas week eh, in my eh, gaskunstenaars op my op die Horizon program het ek gepraat met Monique Kessels en sy doen net so goeie weergawe van hierdie liekie. Mens sal dink dis Little Richard omself en ek praat natuurlijk van Good Golly Miss Molly Good Golly Miss Molly Yeah. is een beskrywing van ons muziek. En eh, as ek praat van ons muziek, kan praat ek van ons daai jare se muziek. En uh, ja, uh, ons maas en paas, ons ouwers, soos ek gesê het, het ons gebelet om na die Beatles te luister, want hulle skree te veel. Nou wat nou van hierdie ou? Ja, good golly miss Molly van Little Richard. Ok, ons stap aan in die album Susie uh, and Other Four Letter Words wat in 1979 uitgereik is, is die sesde atel, uh, atelier album dier die Amerikaanse sangeres, leekieskrijver, basgitaarspeler en actrice Susie Quattro. Die album bevat drie enkelsnitte wat amal op die trefferslijste verskyn, She's in Love With You, een nummer 1 treffer in Suid-Afrika, waar het 7 weke lang boe op die grafiek was, een top 20 treffer in die Verenigde Koninkrijk, Oostenrijk, Nederland, Noorwee en Switserland, een top 40 treffer in Australië en ook een geringe treffer in Nieuw-Zeeland en die Verenigde State. Mama's Boy het die Verenigde Koninkrijk, sowel as die Nederlande, uh, eh, sy kaarte verskyn en I've Never Been In Love, uh, in die Verenigde State, sowel as die Verenigde Koninkrijk. Susie Quattro, hey, sy is een bonnelkie energie, en sy het daar verhoog volgemaak met die basgitaar, uh, soos sy rondgedaanse daar, en uh, die liekies, ek gaan laat sy vir ons twee doen. Uh, Susie Quattro, If You Can't Give Me Love, van 1978, en dan net die jaar daarna, het sy gesê, She's in love with you. Susie Quattro prachtige meisiekie ook. Well, I've seen you before on that discotheque floor You were driving me out of my mind Quattro, en ja, ek eh, so bly, ek sit stok so alleen hier in my kantoorkie, en ek uh, speel die muziek vir julle. Ek speel hier so dromme hier op my lesenaar, ek so sê, uh, like it's going out of fashion, soos hulle in Engels sê. <laughs> nou kom ons by uh, Richard Steven Valenzuela. Aha, Uh, hy is 13e mei is hy gebore in 1941, ne, in 3 februari uh, 1959 sy oorlede. So, in my calculaties maak het om net ouwer as 18 jaar oud. Jo, toe hy oorlede is. Nou, eh, hy is beter bekend onder sy verhoognaam, Richie Weilens, en was een eh, Amerikaanse kitaarspeler, sanger, liekieskrijver, en uh, hy was een uh, rock'n'roll pionier en een voorvader van die Chicano rockbeweging, uh, het net acht maande in sy muziekloobaan en, uh, eh, wel, na acht maande in sy muziekloobaan in een vliegtuigongeluk gesterf. Weilens het verskye treffers gehad, vooral La Bamba, wat ons baie laat dink aan wat het daar, een wat uh, Iglesias net nou, uh, by Lamour, ne? baie in die trant uh, wat uh, uh, uit die Mexikaanse volkslied verwerk het. Weilens het die liekie omsket in een of ander rockritme en maatslag en uh, dit uh, treffer in 1958 gemaakt. Uh, wat hom as uh, pionier in Spaans sprekende rock and roll be, uh, muziekbeweging gemaakt het. Hy het ook Amerikaanse nummer 2 treffer met Donna gehad. Uh, die, ons gaan nou luister na die een wat ek eerste gesê het, La Bamba, van Richie Weilens. Lekker like, luister. En ook een lekker, lekker liekie om op te rock en roll. MUZIEK op en wakker jyne daai, wat as dit jou nie regrik vir die naweek wat voorle nie, dan gaan niks jou regrik nie. Uh, ja, <laughs> so, uh, jylle het seker allemaal al een vierkie aan die gang is, moes een lang naweek, en uh, jylle is, meeste van jylle is seker ivers heen, en meen vrijdag, uh, wel vandag, is uh, vakantie, dag en dan uh, kon jylle getravel het, jylle het nou al by die bestemmings aangekom en uh, die vier is aan die gang en jylle is recht om die cream soda kies en die uh, uh, os, os stert poikie op die vier te kry. Uh, ja, geniet het man. Ok, die apies, monkeys, uh, I'm a believer, liekie geskryf dier Neil Diamond, 1966, dier die Monkees opgeneem, hy het het specifiek vir hulle geskryf eindelijk, en het 7 weke op nummer 1 posiesie in die US Billboard Hot 100 gepronk. Neil Diamond het self later die plaat opgeneem, voor die uh, uh, The Monkees was uh, uh, nie so wijd bemark soos hulle uh, weergave nie. Uh, en, eh, maar dit was ook een reese sukses. Ons luister na die monkeys en ek gaan van hulle, gaan ek twee opzit, die laaste trein daar na Klerksdorp toe, uh, eh, laaste trein toe Klaaksvil, 1966 is die ander ene wat ek van hulle gaan speel, en uh, so, hier kom die monkeys, I'm a believer. Neil Diamond Selikie. I thought love was only true in fairytale someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace. Her use in trying When all you get is pain When I needed sunshine, I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer Not a afraid A doubt in my mind I'm in love I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm down in my mind. Said I'm motion, don't be slow. Ah no, no, no. Ah no, no, no. Cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. Ah no, no, no. Ah no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. time conversation. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville listen. You can be here by 4.30, cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. no, no, no. And I don't know if I sê, joi, die, eh, die monkeys, en hulle sê, vat die laaste trein, dit altyd vir my geklink soos Klerksdorp, of die laaste trein na Klerksdorp, maar ek hoor nou, is die laaste trein na Vogwil, ja, die laaste trein toe Vogwil, <laughs> en dit was in 1966, dier die groepie op, jy weet, het klomp jong sienkies daar, as eh, eh, sy ou na die video gaan kyk, die een oukie, wat so met die mic, Eh, wel, Mike is boos, boos hy kop, hy kyk eindelijk op na die Mike toe, en dan speel hy die, wat noem is die drommiekie met die klokkies aan die kant, eh, tamboreen of so iets, en, uh, maar hy lewe hom so in, in die plaat, mens as, mens, uh, jy weet, <clears throat> gee die impression, dat het net hy op hy verhoog is, daar is nie sa, van sy maaikies nie, hy is die enigste ene, en hy maak al hy muziek, wat daar gespeel word. Ok, <clears throat> die program stap aan. O, oh, jy is al klaar kwart voor. Yes, like. Wanneer laas die hulle van Mango Jerry gehoor? Hy uh, is voorheen bekend gewees as Mango Jerry uh, Blues Band in die Britse rockgroep gesticht dier Ray Dorset as uh, in Ashford, Middlesex in 1970. Hy het groot sukses in die vroege 1970s ervaar met een veranderende verandering reeks, altyd met Dorset, die groepse grootste treffer voor, uh, was in die In the Summer Time, uh, eh, hulle het nege singles in die Verenigde Koninkryk gehad, in sluitend 2 nummer 1, uh, eh, 5 top 20 treffers in Suid-Afrika, en 4 top 100 in Canada. Nou ja, hierdie ou het vir my die lelikste sideies gegeven, wat ek nog in een mens gesien het, uh, eh, Saidies is die, wat noem dit, wangbaard, of, uh, ja, die Saidies, jylle weet waarvan ek praat, as jy ouder as 30 is. Um, hier kom hulle, Mungo Jerry en sy groepie, In the Summertime. Mm -hmm. see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it, make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. philosophy. jy kort raak aan woorde, dan sê da, da, da, di, di, di, di, di, di, da. En uh, ja, sikke, uh, eh, eh, partij mense sê la, la, la, en ander, uh, ja, is uh, verskillende dinge wat hulle ingooi, when they run out of words. Ok, <clears throat> op die draaitafel, how do you do? wat in 1971 vrygestel is, was een internationale treffer solo vir die Nederlandse Dio Mouth and McNeil. Ek noem hulle altyd uh, Beauty and the Beast. Die ou is so een groot, grove, bebaarde ou en sy so fijn petit, klein meisiekie. Uh, dit was nummer 1 in, in Nederland, België, Denemarken, Switserland en Nieuw-Zeeland. Ook 19 weke spandeer op die Billboard Hot 100, een uh, jaar later. Ons gaan na nou hulle luister, Mouth McNeil, en die liekie wat hulle vir ons bring is How Do You Do, 1972.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 do you do? Mm -hmm. I love na na na na. Just me. Give me more, and you will think, na na na na. Hey, that's what I'm leaving. sien daar, daar is het nou weer. Ek het julle ons gesê, as jy sonder woorde raak, as jy nie meer woorde het om die liekie klaar te maak, dan is het la la la la, la la la la, enzovoorts, enzovoorts. Ok, um, ek gaan probeer om nog so twee in te kry en uh, ja, wees seker om na hierdie program uh, so rikkie te wacht en dan luister julle na Rudolf, so opspoed en hy uh, begin 6 uur Eh, een uh, lekker lekker program, lekker luisterprogram, lekker in inbel boodskappe van mense en uh, ja, jylle moet deelneem, jylle kan nou al seker uh, na sy nommer toe kan jylle begin een boodskappe stuur en uh, dan morgenochtend het hy weer een program, uh, ek dink is 9 uur of 10 uur daar rond, uh, wat hy uh, die program uh, saterdag uh, brunch, saterdag brunch het, sondagochend het ek die bybelstudie, oh nee, dit is sondagmiddag, die ochend het ek die uh, preek, wat door uh, eh, eh, Dominique Gustaf Opperman vir ons gebring word, wat ek uh, vir hom uitsaai, of wat ek dan uh, aan die gang sit hier so, dit is 10 uur sondagochend, die uh, preek, en uh, sondagmiddag, 3 uur, doen ek program met lekker rustige muziek, uh, wat ons uh, sal deurvat na die bybelstudie toe. En die bybelstudie is om 5 uur, ons doen die boek Lukas, soos aangebied ook dier dominee Lukas uh, uh, uh, Gustaf <laughs> Opperman. Ons behandel die boek Lukas en ons trek nou by episode 72 hierdie week uit 101. Baie interessante reeks, uh, maak seker, jylle luister dan. En die program, die uh, muziekprogram net voor dit, is om die naweek nou weer af te skit. Jy sien, hierheen is om jylle in te leid tot die naweek, daarheen is om die naweek af te skit, dat jylle recht is vir die week. Ons sorg vir alles op hierdie stasie. Ok, die volgende ou op die draaitafel uh, sal my tweede laaste ene wees en ek praat natuurlijk van ene Michael Barrett Hy was die jongste van 13 kinders en het gewerk as een melkman, voordat hy bekendheid verwerf het as Shaken Stevens natuurlijk. Hy het aanvankelijk net oor naweke opgetree in Kroo en sy orkest was bekend as die Olympics, wat later vernoem was na The Cossacks. Sy deurbraak het gekom in die 1980s toe hy van baie ou liekies van die vroege 50s weer haar laat herleef het. Hier is hy met Green Door, jylle moet het geniet en ja, Die man het een hoe noem hulle dit in Engels, hulle, hy het een presence op die verhoog, jy weet hy is daar, hy is een energiek, uh, of energieke boliekie, wat uh, die, die, die mense aan die gang hou. Shaken Stevens, Green Door. Shaken Stevens en hy sing vir ons Green Door. Uh, hy wil weet wat is die geheim achter hy Green Door en soos ek al baie gesê het, daar was een geheim achter hy Green Door. Uh, daar was een, uh, wel, toe hulle later daar kon inkom, uh, was daar, uh, wat noem is die ding, uh, orrel, uh, nee, nie orrel nie, uh, een van hierdie grand piano, uh, klaviere gewees en so, uh, het is blijkbaar nou, is dit een dames uh, klerenwinkel, uh, die Green Door area, en wat daar aangegaan het, wat sinister was, is uh, iets met uh, lesbianisme of uh, wat noem ons dit, dat so iets te doen gaat uh, met uh, die, die, die geheime wat achter daar die deur geskuil het. Nou ja, mense, ek sê vir julle, baie dankie dat jylle saam geluister het, ek sien iemand, wie is dit, wat nou net ingeskakel het, um, dit is uh, Jannie Duplessis, hy het nou so pas ingeskakel, en ek is nou so pas bezig om uit te skakel, uh, <laughs> welkom by die program Jannie, en uh, ja, jy moet een lekker aand ook verder hee, uh, bly ingeskakel vir Rudolf, net nou om 6 uh, uur gaan hy inval, met opspoed. Ok, um, ek gaan uitspeel met Freshly Ground, Suid-Afrikaanse Afrovisie groep, wat in 2002 in Kaapstad gevorm is. Die groeplede het verskillende achtergronde, waaronder Suid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe. Freshly Grounds, muzikale stijl, meng elemente van traditionele Suid-Afrikaanse muziek, soos die Kwela. Nou, het julle geweer, die Kwela is uh, uniek aan Suid-Afrika? Ja, ons het hom ge, ge, op die mark gesit. Uh, soos uh, die Kwela in die Afrika, volksmuziek, blues, jazz en kenmerke van indie rock. Hulle is ook bekend vir uh, hulle vertooning uh, met uh, Waka Waka, uh, This Time for Africa, met die Colombiaanse sangeres Shakira, wat wereldwijd ontf, uh, erkenning ontvang het. Nou, dit is die een wat ons gaan luisteren. Waka Waka, This Time for Africa, en ek speel uit met hom, ek sê vir julle lekker aand verder, Dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, Cause this is Africa. for Africa. success on my journey, biggie, biggie mama, from east to west, bad to the waka waka my eh eh, waka waka my eh eh. Tango is so mazibu yeah, cause this is Africa.